зразу дивним. Йому видалося, що християнський світ, в який ось він увійшов, зовсім не різниця від того давнього, що залишався там далеко на Київських горах. І тут, і там розуміння, якого домагався від нього старець Олексій, було тільки у вибранців. Перебувши в Царгород, він потайки від усіх своїх гриднів пішов був у церкву святого Мами, до славного своєю мудрістю Антимія. Володимир відкрив йому, що він князь, який бажає хреститися, хоч не відчувши всієї глибини нової віри. Слова, які почув там, доповнили йому повчання Олексія, уперше, відколи виринили в нього сумніви щодо майбутнього, почув себе чимось більшим, як звичайним господарем, який наказує слугам, почув себе заступником Бога. Він тільки сліпе знаряддя провидіння. Ось тепер іде він у бій. За що? За ласку царівни. Чимало то жінок ждали на Русі його повороту з походів. Ні, царівна це для його народу ідол, признаної володарем світу Богом даної влади усьому Руриковичів над усім народом. А чим вона буде для нього, це покаже майбутнє, бо поки що в нього є ще інша причина добувати меч у боротьбі. Вибачте, милостивий конунгу, заговорив Ляйфур, ми, дружина, добудемо тобі слави і без тебе. Навіщо ж ти везеш свою дорогу голову у бій? Ти ж не дружинник імператора. Плати тобі не буде за подвиги хоробрості, а хто заплатить нам, якщо Валькіра подасть тобі жереб смерті? Володимир усміхнувся. Плати не буде. Але Може бути щось більше, відповів. Ці слова заспокоїли варяга і пояснили рішення князя, який, не як князь, як, як той герой бажав показати всьому світу чи тільки своїй вибрані, свою відвагу і силу. Битва. На кормі останньої гостродонної чайки сидів Великий князь і вдивлявся в срібну смугу яку стелив місяць на водах Пропонтиди. Човни плили, наче по розтопленому металі, порухи весел розбризкували тисяєво тисячні клаптики, смужки, краплини, які верталися вниз перлистим дощем. Хвилювалися, сяйво, гнулися, пружилося і сліпило зір переливами блисків. Мовчало довкола все, тільки ритмічний шум весел переривав тишу. Швидко цей гомін злився з тишою в одну гармонійну цілість. Ти чув мою розмову з Анастасом? спитав князь Романа Олешича. Він остерігає мене перед скрито вбивцем, а коли він правду каже, то де дівається Христова віра кесарів, видко закона життя зовсім не те, що правда іноків. Наче зі сну підняв голову Роман. Твоя правда, великий і премудрий. Життя кланяється ідолам, а ідолів треба нищити топором. Мряка гостіла щораз більше, коли зарожевілося на сході небо, човни плили вже тільки за східним вітром. Тоді велів Володимир Гридням випередити всі човни і поплив попереду. Світало. Саме в тому місці неба, звідки повівав свіжий ранішній вітрець, підіймалися понад обрій сонце. Його велична, криваво-червона куля просвітлила відразу густу мряку. З берегів стали хмарами здійматися ключі водяної птиці. Усе море було пусте, сусідство обох флотів відстрашило купців та корабельників. Вони не знали, кому треба буде приносити після битви чолобитно за бідний проїзд на Гелеспонтом, але знали, що перед битвою ні один з противників не пощадить чужого майна та життя безборонних. У віддалі засиняли береги, і щораз виразніше виступали скалисті обриви Херсонесу мряка рідшала, клубилася, ішла вгору, щезала на очах. Нагло шести тисяч грудей залунав голосний оклик радості. З возини між сестом і абіном плила громада дромонів у віддані якоїсь милі. Маючи сонце за собою, ясно бачили варяги на кожному по дві щогли з довгими реями та поприв'язуваними до них згорнутими вітрилами. Бо вітер дув супротивний, тому й дромони йшли на веслах. Над чоглами тареями майли прапори, деякі надзвичайно барвисті, і лише хвилинами вискакували з поза вітри. Та ворохабники не бачили ще варягів. Сонце, як встріч ішов їх флот, сліпило їх, а у щедро розливаних відблисках губилися низькі човни Володимирової раті. Та за цими човнами плило ще кілька цісарських дромонів. Були це Монери з одним рядом весел і з одною щоглою та великим трикутним вітрилом. Вітрила вітер одував у великій череватій бані. Вороховники мусили їх бачити, одначе непомітно було між їх кораблями якогось пожвавлення. Невеличка кількість цісарських манер непокоїла ворога, який певно гадав, що це тільки ескорта якогось посла або втікачі з цісарського флоту. Отак доплили з обох боків на віддаль яких 500 сажнів. На даний знак піднялися вгору весла дромонів, і вони зупинилися на місці та стали швидко уставлятися у два ряди.